bladzijde 43. Het Red Zee. Red Zee Adonai אבינו, בעמך ישראל ותפילתם, והשבת עבודה לדביר ביתך. וישי ישראל ותפילתם באהבה תקבע ברצון. ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. ותחזינה עיניהם ושובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני, המחזי שכינתו לציון.